บุ๊กทูหกสิบหกอนนามปุลุอนนามสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งคปุญญาอัน s a ตุ ผม ของผมสายะมิลิกสายะ ผมหากุญแจของผมไม่พบ Saya tidak menemukan kunci saya ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ Saya tidak menemukan tiket perjalanan saya คุณของคุณ kamu milik kamu ค คุณหากุญแจของคุณเจอไหม Apakah kamu sudah menemukan kunci milikmu? คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Apakah kamu sudah menemukan tiket perjalananmu? เขา ของเขา Dia miliknya laki-laki คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน kamu tahu di mana kuncinya คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน kamu tahu di mana tiket perjalanannya เธอ ของเธอ dia มิลิกเนียเปรมปวนเงินของเธอหายอุวังเนายฮิลังและบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยดันคาร์ตูเครดิตเนายจูกาฮิลังเราของเราคามิมิลิกคามิ คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย k าเกะ kami ซาคิ t คุณย่า คุณยายของเราสุขภาพดีนนเนก kami เซฮั t คุณหนู ของหนูน a l i a n m i ลิ k k น l i a n เด็ก คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน Anak-anak, mana papa kalian? เด็กๆ คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน Anak-anak, mana mama kalian?